սարքի հարվածից վիրավորում է ստացել զինծառայող Մուրազ Բաբակիշևը, հերթական ապատեղեկատվություն է։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ առաջնագծում իրադրությունը շարունակում է մնալ հարաբերական հանգիստ։ Ուղղակի ադրբեջանական քարոշամեքենան աշխատում է իր ոճով, փորձելով ապատեղեկատվություններ տարածել ստեղծելու եղանակով մոլորության մեջ գցել ինչպես իր, այնպես էլ միջազգային հանրությանը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը առաջնագծի ողջ երկայնքով ոչ միայն չեն կիրառել անօթաչու թրջող սարքեր, այլև շարունակում են խստիվ հետևել հրադադարի պահպանման ռեժիմին։ Այս մասին մեզ հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է Արցախի հանրապետության դատական օրենսգիրք հաշվեկնիչ պալատի մասին, ԼՂ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ԼՂ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ԼՂ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, դատական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, գանձապետական համակարգի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, աուդիտորական գործնեության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին, դատախազության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Արցախի հանրապետության օրենքները։ Տեղեկությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն եւ հանդիպել կազմակերպության մի խումբ անդամների հետ կառույցի ղեկավար Վերա Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են միության գործնեության հետ կապված մի շարք հարցեր։ Հանրապետության նախագահը երեկ ընդունել է հայ առաքելական եկեղեցու Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեփուհ arczepiskopos Սարգսյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, քննարկվել են պետություն եկեղեցի եւ այս համատեքստում Սփյուռք հայրենի կապերին վերաբերող հարցեր։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախում շարունակվում է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ հուլիսի 24-ի դրությամբ հնձի ենթակա 58503 հեկտար ցանքատարածություններից հնձվել է շուրջ 54019 հեկտարը, որից 27159 հեկտար ցորեն, 26123 հեկտար գարի եւ 738 հեկտար հաճար։ Հնձվել է նաեւ 1300 378 հեկտար հնդկացորեն։ Հացահատիկային մշակաբույսերի միջին բերքատվությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 24.6 ցենտների դիմաց հեկտարից կազմել է 25.4 ցենտներ։ Հնդկացորենի միջին բերքատվությունը 8.1 ցենտներ է։ Ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 137412 տոննա ցորեն, գարի, հաճար եւ 1113 տոննա հնդկացորեն։ Արցախում ներկայումս կա մոտ 1000 հեկտար նռանայգի։ Պետության աջակցությամբ դրանք առաջիկա տարիներին կհասնեն մինչև 5000 հեկտարի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ Նրան աճեցումը բավականին շահավետ է, իսկ իրացման հետ կապված խնդիրներ որպես այդպիսիք չկան։ Ի դեպ նրան այգիների մի մասը ոռոգվում է Կաթիլային համակարգով, նշել է նա։ Մարտունի քաղաքում վերջերը շահագործման հանձնված սպայական թաղամասի հարևանությամբ նոր շինարարություն է ընթանում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ շուրջ 67 նախկին եւ ներկա զինծառայողի ընտանիք բնակարանի դեր դարձավ Մարտունի քաղաքի նորակառույց սպայական թաղամասում։ Պաշտպանության բանակի սպայի բնակարանային խնդիրը շարունակում է մնալ կառավարության գերատեսչության ուշադրության կենտրոնում։ Գործադիր իշխանությանն այս ծրագրի իրականացման հարցում մեծ աջակցություն են ցուցաբերում նաեւ բարերարները։ Նորակառույց սպայական թաղամասի հարևանությամբ այսօր կրկին շինարարություն է ընթանում։ Կառուցվում է նույնատիպ 4 հարկանի 4 շենք կրկին պաշտպանության բանակի սպայական ընտանիքների համար։ Հիմնական նպատակը մարտունի 2-րդ եւ 3-րդ պաշտպանական շրջանների սպաներին հարմարև այդ բնակարաններով ապահովելու համար 4 հատ էլի բազմաբնակարանով շենք եք սկսել 92 բնակարանով երկուսի աշխատակները արդեն ընթացքի մեջ են, ելի նույն ծրագրով իրականացում են այդ աշխատանքները։ Հողային հարթեցման բետոնային աշխատանքներն արդեն կատարվել են 4 շենքից երկուսում արդեն պատերի շարվածք ընթացքի մեջ է։ Շինարարությունն իրականացնող ընկերության տնօրեն Արթուր Խաչատրյանը մեկ այլ դրական կողմ է տեսնում այս ծրագրի մեջ՝ նոր աշխատատեղեր ու ստաբիլ եկամուտ տեղի բնակիչների համար, ինչը պակաս կարևոր խնդիր չէ բնակարանային հարցի կողքին։ Հիմնականում աշխատում են տեղաբանակները, մարտնեցիներ եւ գյուղերից որը շատ ուրախալի է։ Աշխատատեղեր կապահում բազմաթիվ աշխատատեղեր եւ վարորդների եւ վարպետների, բանվորների։ Իդեպ, ընկերության տնօրենը նաև ընդգծում է, որ եթե նախկինում վարպետներ գտնելը խնդիր էր, ապա այսօր այդ հարցը լուծված է։ Այսինքն տեղի բանվորները որոշակիորեն վարպետացել են իրենց գործում։ Առաջ եթե հիմնականում աշխատուժը վարպետների մասով հայաստանցիներն էին աշխատում, այժմ մեր տեղացիներից բրիգադեր ձևավորել իրականացում եք մեր տեղաբանակների միջոցով։ Ծրագիրն ընկերության համար շահույթ չէ տապնդող նախագիծ է ընկերության հիմնադիր ծնունդով ճարտարեցի Համլետ Համբարձումյանի միջոցներով կառուցվում են շենքերը ու ինքնարժեքով տրամադրվում կառավարությանը, իսկ կառավարությունն այն հատկացնում է սպայական ընտանիքներին։ Այս ծրագիրը ուղղակի կենսական նշանակություն ունի մարտունեցիների համար, ասում է ընկերության տնօրենը ժողովրդի մեջ արմատավորում է այն միտքը, որ այստեղ ապրելը։ Սահմանից մոտավորապես 4-5 կիլոմետր հեռավորության վրա այսպիսի մեծ սկայացավալ աշխատանքներ կատարելը ամեն ինչի մասին ասում, առանց մեկնաբանության։ Իդեպ, ինչպես արդեն շահագործման հանձնված պայական թաղամասում, այնպես էլ կառուցվող նոր թաղամասում բնակարանների մի մասը կհատկացվի բազմազավակ ընտանիքներին։ Առաջին 4 շենքից 3 շենք արդեն բաժանել է սպաների միջև, մի շենքը մնում է լրի պատրաստի վիճակում։ Նախատեսված այդ բնակարաններից, որի թիվը 23-ն է, մոտ 10-12 բնակարան այդ սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների բաժանել անպայման։ Բայց հիմնականում բնակարանների առույթի բաժինը նախատեսած է բանակի սպաների համար։ Նոր թաղամասի կառուցումը նախատեսված է ավարտին հասցնել 2020 թվականին։ Բելալալայան այսօր Ասկերանի շրջանի Արմեն Ավակյանի անվան միջնակարգ դպրոցը գործնեության հարուստ եւ ուսանելի ուղի է անցել։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասդիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Գախնիկ չէ, որ ամենահարգված ու միաժամանակ ամենապատասխանատու մասնագիտություններից մեկն էլ աշխարհում ուսուցչի մասնագիտությունն է։ Չէ, որ հենց ուսուցիչների վրա է դրված մտածելնդի կատարելագործման եւ երկրի ապագայի ձևավորման պատասխանատվությունը։ Արմեն Ավակյանի անվան խնածախի միջնակարգ դպրոցի վաստակաշատ ուսուցչուհի, երկարամյա եւ փորձառու տնօրեն Գյուլչոր Արզումանյանը գտնում է, որ անկախ նրանից թե մարդը որ բնակավարում է ծավալում իր գործունեությունը, իրեն վստահված գործը պետք է կատարի պատասխանատվության բարձր զգացումով ու անմնացորդ նվիրումով։ Առավել եւս եւ խոսքը վերաբերում է մտած սերնդի կրթության ու դաստիարակությանը։ Ասել է թե յուրաքանչյուր ուսուցչի պարտությունը նրա աշակերտների մեջ է իրենց ստանած սերմերի աճի մեջ։ Խնածախում առաջին դպրոցական շենքը կառուցվել է 1934 թվականին։ Մինչ այդ երեխաների կրթության եւ դաստիարակության գործը կազմակերպում էր մասնավոր տներում։ 1936-37 ուսումնական տարում դպրոցը դարձավ 7-ամյա, 1959-60 ուսումնական տարվանից 8-ամյա։ Դպրոցն ունի ցաղկունանցյալ։ Այստեղ են աշխատել հանրապետության ճանաչված փորձառու մանկավարժներ։ Նրա ղեկի մոտ շուրջ կես դար կանգնած է եղել վաստակաշատ մանկավարժ Եղիշե Ավակյանը։ 55 տարուց ավելի հայոց լեզու եւ գրականություն է դասավանդել 20-րդ դարի լավագույն ուսուցչուհի Էմա Վերդյանը։ Այսօր էլ դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը համոզված է, որ հրաժարվելով խորհրդային դպրոցի դասեակության հատուկ շատ ձևերից ու մեթոդներից, չպիտի սпасել ինչ որտեղից մատուցվող պատրաստի դեղատոմսերի դպրոցը համարվելով յուրահատուկ մանկավարժական լաբորատորիա կարող է ինքնուրույն որոնել գտնել նոր պայմաններում աշխատելու այնպիսի ձևեր ու մեթոդներ, որոնք կբարձրացնեն գյուղական դպրոցի հեղինակությունը հասարակության աչքերում։ Հավատքը ներշնչեն ծնողներին, որ իրոք մանկավարժական կոլեկտիվն ամենաշահագրգիռ մարմինն է երեխաների առողջ, խելացի, երկրին պիտանի մարդիկ մեծացնելու գործընթացում։ 1988-ի ազգային զարթոնքը զարթոնք էր նաև խնածախի դպրոցի համար։ 1990-91 ուսումնական տարում դպրոցը դարձավ միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Եղիշե Ավակյանի եւ գյուղապետ Մհեր Նիկողոսյանի մեր ջանքերով դպրոցը նորից իր հարկիտակ ընդունեց Ստեփանագերտում սովորող հնաձախցի երեխաներին նոր միջնակարգ, նոր դժվարություններ եւ մանկավարժական կոլեկտիվի պատիվն ու հեղինակություններ, որ քննությամբ բռնվեց ժամանակի մեջ։ Այսօր այդ դժվարություններն արդեն անցյալում են։ Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը թիմ է, եւ յուրաքանչյուր ուսուցիչ գիտակցում է, որ իր ոչ համագործակցված կամ վատ աշխատանքը բացասաբար կանդրադառնա ընդհանուր աշխատանքին։ 2016-17 ուսումնական տարին հակեցած էր այն առանձնացավ թե ուսումնական թե արտադասարանական աշխատանքների անցկացման նոր ձևերի ու մեթոդների կիրառման պայմաններում։ Սեփական ուժերում դպրոցի տարածքում կառուցվեցին բաց մարզահրապարակներ, վոլեյբոլի, մինիֆուտբոլի, բասկետբոլի, ինչպես նաև արգելքների հաղթարման ռազմական արահետ։ Մեծ է նաև աջակցությունը բարերարների կողմից՝ մարզական գույք, համակարգչային կաբինետ, դպրոցական ծրագրային գրականություն եւ դասագրքեր։ Ինչպես նշեց Գյուլչոր Արզումանյանը, երթը շարունակվում է եւ իրենց լավատեսության եւ նվիրվածության արդյունքում համոզված են կունենան ավելին։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը ամառային զորակոչի ընթացքը գնահատում է դրական։ Փոխնախարարի խոսքով սկսած կազմակերպչական խնդիրներից մինչև իրավական տեղում լուծվում են։ Նորամուծությունները, որոնք այս տարիների ընթացքում ներդրվել են, մասնավորապես նորակոչիկների հանդերձավորումը, հավաքակայանում նրանց սննդի փաթեթների տրամադրումը, ծնողների անմիջական մասնակցությունը վիճակահանությանը եւ նրանց կողմից բարձրացված տարբեր խնդիրների վերաբերյալ հստակ բարձաբանումներ տալը գնահատում եմ դրական, ընդգծեց փոխնախարարը հավելելով, որ նորամուծությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Նույնիսկ Նույնիսկ աննշան կամ թվացial խնդիրները, որոնք ծնողին անհանգստացնում են, դրանց ուշադրություն ենք դարձնում, ասաց Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ատելությունը խորն արմատներ ունի եւ ադրբեջանական կողմնառիթը բաց չի թողնում ատելությունն ավելի խորացնելու համար։ Այս մասին հուլիսի 25-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանում մեծ պատիվ է համարվում հային կյանքի ձերկելը։ Ապրիլյան վայրագությունները, դրանից առաջ եւ հետո տեղի ունեցած գործողությունները պայմանավորված են նաեւ հայերի նկատմամբ ատելությամբ։ Ապրիլյան պատերազմի առաջին իսկ օրվանից լայնածավալ փաստագրական աշխատանք է կատարվել եւ կազմված զեկույցներում շեշտադրում է եղել նաեւ հայատյացության խնդրին, ասել է Արման Թաթոյանը։ Անդրադառնալով մինչ այժմ պատրաստված զեկույցներին Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը նշեց, որ շեշտադրումները մի քանի ուղություններով են՝ հայատյացություն, քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ռմբակոծություններ, ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո հայտնված հայերի նկատմամբ վայրակ դրսևորումներ։ Համապատասխան զեկույցները ներկայացվել են միջազգային կառույցներին, պետք է ընդգծեմ, որ այս գործընթացը սկիզբ ունի, բայց ավարտ չունի, ասաց նա. Ապրիլյան պատերազմից հետո Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան հայկական կողմից ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացվել է 350-ից ավելի գործ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արա Ղազարյանը։ Ներկայացված հայցերն առնչվում են մի քանի հոդվածների՝ կենքի իրավունք, արգելված վերաբերմունք, անձնական կենքի հարգման իրավունք։ Բարձրացրել ենք նաև գույքային իրավունքի, ինչպես նաև խտրականության հարցը։ Ներկայացրել ենք այն, որ մարդիկ սպանվել են, գույքից զրկվել են, որովհետև հայ են, ասաց Արաղազարյանը ընդգծելով, որ ակնկալում են իրավական պաշտպանության արդարացի փոխհատուցում։ Արաղազարյանը տեղեկացրեց, որ դատարանը մոտ 2 տասնյակ գործ շատ արագ կոմունիկացրել է։ Եվրոպական դատարանը հասկացավ, որ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում նույնիսկ թեև զինված բախում է, բայց զինվորի գլուխ կտրելը արտարոց երևույթ է։ Եվրոպայի խորհուրդը չի կարող թույլ տալ, որ իր տարածքում նման բան տեղի ունենա, ասաց իրավաբանը։ Ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանը նշեց, որ շարունակական աշխատանքը պետք է տարվի տարբեր հարթակներում, թե քաղաքական, թե իրավական։ Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը կարծում է, որ Թուրքիան պետք է բացատրի C400 ռուսական զենիթային համակարգեր գնելու մտադրությունը։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ Ջեֆ Դևիսը։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-յում մեր դաշնակիցն է եւ ցանկացած դաշնակցի հետ մեր հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքն այն է, որ մենք սպառազինության համատեղելիություն ենք ցանկանում։ Ինչ վերաբերում է C400-ների գնման մասին լուրերին, ապա Թուրքիան պետք է բացատրի դա, ասել է Դևիսը։ Հարավային Օսիայում ռուս սահմանապահները տեղաշարժ են կատարել, որի նպատակը խորհրդային ժամանակների վարչական սահմանի վերականգնումն է։ Ռուսաստանը 2008 թվականին ճանաչել է վրացական նախկին ինքնավարության անկախությունը, որի հետ ունի անվտանգության եւ սահմանների համատեղ պահպանության մասին պայմանագիր։ Ներկա տեղաշարժը սակայն չափազանց խորհրդանշական է այն իմաստով, որ արդյունքում ռուս-օսական համատեղ պահպանության գոտում է հայտնվել Բաքու Սուբսա նավթամուղի մի հատվածը։ Ուշագրավ է, որ ռուս սահմանապահներն այդ քայլին դիմել են Սոչիում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից անմիջապես հետո ինչից կարելի է եզրակացնել, որ բանակցությունների օրակարգում գլխավորը եղել է Ադրբեջանի էներգետիկ նախագծերի հարցը եւ կողմերն ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Մշակութային կյանք Գանձասարի վանական համալիրի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու ոցման 777-ամյակի առիթով Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում նոր ցուցադրություն է բացվել, որտեղ բացի ձեռագրերից ներկայացվում են հազվագյուտ եւ արժեքավոր վավերագրեր, արխիվային փաստաթղթեր, կաթողիկոսական գրություններ, եզակի լուսանկարներ, մի քանի ցուցափեղկ էլ հատկացվել է Գանձասարի եւ առհասարակ Արցախ աշխարհի վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրություններին։ Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցյան Վանվան Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Վահան Տերղևոնդյանի խոսքով Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը գիտամշակութային կենտրոն է, բայց գտնվելով Գանձասարի վանքի անմիջական հարևանությամբ այն հոգևորթելերով կապված է մեր եկեղեցուն, որի հովանուտակ դարեր շարունակ ստեղծվել են ցուցադրվող արժեքավոր ձեռագրերը։ 2016 թվականին շուրջ 11000 այցելու են ունեցել Գանձասարում։ Սա ինքնին խոսուն թիվ է։ Այս տարի հուլիսի 23-ի դրությամբ ունեցել ենք 4 6500 այցելու։ Դրանց մեջ մեծ թիվ են կազմում տեղացիները, զինվորականները, բայց քիչ չեն նաև արտերկրից եկածները։ Հուսով ենք, որ Վարդենիս Խարվաճար Մարտակերտ ճանապարհը եւս կնպաստի զբոսաշրջիկների թվի աճին։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ակնհայտ զգացվում է մշակութային սրահների բացակայությունը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում մինչև 2010 թվականը հանդիսավոր միջոցառումները անց էին կացվում Ռոսիայի կինոթատրոնում, որտեղ հնչականությունը ակուստիկան հարմարեցված էր միայն կինոդիտումների համար։ Բայց քանի որ այդ դահլիճը ամենամեծն էր իր չափերով, այն օգտագործվում էր բոլոր կարգի միջոցառումները անցկացնելու համար։ Շենքը մի քանի տարի առաջ փակեց իր դռները կապիտալ վերանորոգման համար, թե ուր են հասել վերանորոգման աշխատանքները, ինչ ընթացքի մեջ է շինարարությունը եւ ինչ պիտի ունենանք արդյունքում, առայժմ հայտնի չէ։ Մենու ժամանակ տարիներ առաջ իր դռները փակեց նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնը։ Մայրաքաղաքում բոլոր միջոցառումները անցկացնելու վայրը դարձավ մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճը։ Խորթային տարիների անշուք ու կոպիտ դիմագծով դահլիճի բեմը սակայն իրենից ներկայացնում էր Պարզագույն մի հարթակ առանց անհրաժեշտ ցարքավորումների ու դեկորացիայի։ Ըստ ամենայնի ժամանակին կամ միջոցներն էին սուղ, կամ էլ դահլիճը նախատեսված էր միայն պաթոսային ճառերով հագեցած ժողովների համար։ Ժամանակակից չափանիշներով դահլիճ ունենալու համար վերանորոգման ու տեխնիկապես վերազինման խնդիրը դարձավ անհետաձգելի կառավարության համար։ Մոտ 2 ամիս առաջ հանդիսատեսի արչեվիճ դռները փակեց նա նաև այս դահլիճը։ Արդեն ավարտին են հասցվել քանդման աշխատանքները ու սկսվել է վերանորոգումը տեղեկացնում է շինարարությունը իրականացնող շինվեր ընկերության աշխեք Մասիս Արստամյանը։ Հանել ենք հին նստարանները, հետո քանդել ենք պարկետը, բեմի դե մանրահատակն ենք քանդել, բեմը պիտի ավելացնենք, այդ մասն ենք քանդել։ Պարզ է, որ վերանորոգումից հետո կրկին մայրաքաղաքում բոլոր կարևոր միջոցառումները կշարունակվեն կազմակերպվել այստեղ։ Այդ իսկ պատճառով դահլիճը հարմարեցվում է թե պաշտոնական միջոցառումների, թե համերգային ծրագրերի, թե ներկայացումների եւ թե կինոդիտումների համար։ Նախագծային աշխատանքներին հետևում է Հայաստանից հրավիրված մասնագետ Տեովացիա պրոդյուսերական կենտրոնի ինժեներ Իգոր Ադիբեկյանը։ Իմ աջակցությունը կայանում է նրանում, որպեսզի այնպիսի նախագիծ կազմեմ, որը պիտի համապատասխանի դահլիճին ներկայացվող պահանջներին։ Здесь мы собираемся делать зал больше для каких-то торжественных собраний, просто собраний и для концертной деятельности. Մենք մտադրում ենք այնպիսի դահլիճ ստեղծել, որը առաջին հերթին հարմար կլինի պաշտոնական հանդիսությունների եւ ընդհանրապես ժողովներ ու համերգներ կազմակերպելու համար։ Կփոխվի ամբողջ ձայնային համակարգը, նոր կարգի բարձրախոսներ կտեղադրվեն, որոնք կախված կլինեն առաստաղից։ Կտեղադրվի նաեւ լուսավորման նոր համակարգ, հոսանքի սպառման տեսանկյունից շատ ավելի խնայող։ Ամեն ինչ կլինի ժամանակակից կողմից մի խոսքով տեղեկացնում է Օվացիա պրոդյուսերական կենտրոնի ինժեները։ Նախագծի համաձայն վերանորոգման աշխատանքները ավարտին կհասցվեն սեպտեմբերի սկզբին։ Բելլալալայան այսօր։ Մարզասերների համար Ֆիդեն հրապարակել է շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության 128 մասնակիցների կազմը։ Հայաստանը կներկայացնեն Լևոն Արոնյանը, Ռոբերտ Հովանիսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը։ Արոնյանը մասնակցության իրավունքը ստացել է բարձր վարկանիշի շնորհիվ, իսկ Հովանիսյանն ու Մելքումյանը Եվրոպայի նախորդ երկու առաջնություններում ցույց տված արդյունքների շնորհիվ։ Մրցաշարը կանցկացվի սեպտեմբերի 2-ից 27-ը Թբիլիսիում։ Եզրափակչի մասնակիցները կնվաճեն աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի